Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 15-ն է, տարվա 46-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 590 թվականի հենց այսօրը Պարսկաստանում թագադրվում է Խոսրով II արքան։ 1794 թվականի հենց այսօրը Ֆրանսիան ընդունեց իր պետական դրոշը։ 1909 թվականին Մեքսիկայի Ակապուլկո քաղաքում թատրոնի շենքի վառվելու զոհ է դառնում 250 մարդ։ 1923-ի այսօրը Հունաստանը դառնում է Գրիգորյան օրացույցն ընդունած վերջին եվրոպական երկիրը։ 1932-ի փետրվարի 15-ին երրորդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի փակումը տեղի ունեցավ Lake Placid-ում Միացյալ Նահանգներ։ 1965 թվականի հենց այս օրը հաստատվեց Կանադայի ներկայիս դրոշը։ Պետական դրոշի մեկնաբանման բազմաթիվ տարբերակներ ու կարծիքներ գոյություն ունեն։ Համաձայն դրանցից մեկի թղկուտերևը երկրի բնական հարստությունն է խորթանշում։ Կարմիր զոլերը, Ատլանտյան եւ Խաղաղ օվկիանոսները, որոնք ողողում են աշխարհի, իր մեծությամբ երկրորդ երկրի ափերը։ 1976-ի այս օրը 12-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի փակման արարողությունը տեղի ունեցավ Ինսբրուքում, Ավստրալիա։ 1989 թվականի այս օրը Սովետական Միությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ իր բոլոր զորքերը դուրս է բերել Աֆղանստանից։ 1999 թվականի այս օրը Քենիայում ձերբակալվեց քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանը այս օրը ծնվել են 1564 թվականին իտալացի աստղագետ եւ ֆիզիկոս Գալիլեո Գալիլեյը։ Գալիլեյը նաև ինժեներ եւ փիլիսոփա է։ Նրան երբեմն բազմագիտակ էին անվանում։ Գալիլեյը ճանաչվել է դիտողական աստղագիտության, ժամանակակից ֆիզիկայի, գիտական մեթոդի եւ ժամանակակից գիտության հայրը։ Գալիլեյ ուսումնասիրել է մեխանիկական շարժման արագությունը եւ արագացումը, գրավիտացիան, մարմինների ազատանկումը, իներցիան, հարաբերականության սկզբունքը։ Ինչպես նաեւ աշխատել է կիրառական գիտության մեջ եւ տեխնիկայում, նկարագրել է ճոճանակների եւ հիդրոստատիկ կշեռքների հատկությունները։ Իր նվաճումների մեջ մտնում են աստղադիտակի բարելավումները, որով դիտել է տարբեր երկնային մարմիններ, ջերմադիտակի եւ զանազան ռազմական կողմնացույցների հայտնագործումը։ Նրա ներդրումը դիտողական աստղագիտության մեջ ներառում է Վեներայի փուլերի հաստատումը, Յուպիտերի 4 խոշորար բանյակների հետազոտումը, Սատուրնին հետևելը եւ արևաբծերի վերլուծությունը։ Հելիոցենտրիզմի արևակենտրոն համակարգի պաշտպանությունը Գալիլեի եւ Կոպեռնիկոսի կողմից վիճարկելի էին նրա կենթանության օրոք։ Այն ժամանակ, երբ շատերը հարում են երկրակենտրոն մոդելի, Հարցը քննարկվեց նաև հռոմեական ինկվիզիցիայի կողմից, որ այն եզրակացության եկավ, որ արևակենտրոնությունը հիմար եւ անհետ հերետիկոսական գաղափար է փիլիսոփայության մեջ, քանի որ այն բազմիցս հակասում է Սուրբ գրքին։ Հետագայում Գալիլեի պաշտպանեց իր տեսակետը համաշխարային համակարգերի երկու գլուխների երկխոսության մեջ, որը հավանաբար հասնելով Ուրբան 8-րդ պապին հանգեցրեց նրան, որ ճիզվիտները, որոնք մինչև այդ պահը պաշտպանում են Գալիլեին, եւս հակադրվեցին նրան ինքվիզիցիան Գալիլեին դատի տվեց եւ ճանաչեց նրան որպես մոլի հերետիկոս։ Գալիլեի իր մնացած կյանքն անցկացրեց տնային կալանքի տակ։ Գտնվելով տնային կալանքում նա գրեց երկու նոր գիտություններ գիրքը, որում շարունակեց 40 տարի առաջ սկսած իր աշխատանքը երկու գիտության վերաբերյալ, որոնք այժմ կոչվում են նյութերի կինեմատիկա եւ ամրություն։ 1748 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլացի նշանավոր սոցիոլոգ եւ իրավաբան Ջերեմի Բենթեմը։ Նա ազատականության, լիբերալիզմի խոշորագույն տեսաբաններից մեկն է, նաեւ օկտապաշտության, ուտիլիտարիզմի փիլիսոփայական ուսմունքի հիմնադիրը։ 1885 թվականի փետրվարի 15-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ արձակագիր եւ բժիշկ Ռուբեն Սևակը։ 1902 թվականի այսօրն է ծնվել հայ գրող, արձակագիր եւ թարգմանիչ Հմայակ Սիրասը։ 1909 թվականին հայ գրականագետ Արֆո Պետրոսյանը, 1923 թվականին Անդրեյ Սախրովի կինը, ակտիվիստ Ելենա Բոները։ 1929 թվականին փետրվարի 15-ին է ծնվել հայ նկարիչ Խորթային Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Սպարտակ Սաֆյանը։ 1934 թվականին շվեյցարացի գիտնական Նիկլաուս Վիրտը։ Վիրտը առավել հայտնի է որպես մի քանի ծրագրավորման լեզուների հեղինակ, որոնցից են Պասկալը, Մոդուլան, Օբերոնը։ 1984 թվականին արժանացել է Թյուրինգի մրցանակի մի շարք նորարարական ծրագրավորման լեզուների մշակման համար։ 1940 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ թարգմանչուհի Խորթայ միության գրողների միության անդամ Անահիտ Բայանդուրը։ 1955 թվականին ամերիկացի դերասան Քրիստոֆեր Մակդոնալդը 1981 թվականի հենց այսօրն է ծնվել բրազիլիացի ֆուտբոլիստ եւ դարպասապահ Էուրելիո Գոմեսը այսօրը տոնում են։ Կանադայում այսօր պետական դրոշի օրն է։ Սերբիայում այսօր ազգային տոն է։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօրը նվիրված այն երեխաներին, որոնք պայքարում են քաղցկեղի դեմ։ Այսօր փետրվարի 15-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 319 օր։